怎么样了？我们修了几天了？嗯，还有那晚呢？有没有谁算天了？有。หรือหรือกี่วันจะได้กลับบ้าน啊，还还还有几天可以回家？ใครนับวันรอจะได้กลับบ้าน是不是算了等等要回家了？ ไม่อยากกลับบ้านอ่าไม่อยากกลับบ้านนะไม่อยากก็อยู่จนหมดวีซ่าก็ได้เธออ่าคุณเธอู่以ี留น这里บ你签证过过期แต่ไม่แน่นะ เพื่อนกลับไปอยู่ไม่กี่คนแล้วความคิดก็เปลี่ยนนะอยากกลับ 但是也不一定当朋友们都回去了啊，只有几个人的面孔可能改变。นแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ไปนะบางคนก็อาจจะคิดอยากนะไปอนาคตหรือบางคนก็ยังไม่อยากนะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ有的人就跟着那个将来的事情想要，或者有的人就不想要。嗯。 แต่ก็ระวังไว้สำหรับบางคนที่เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนเราต้องใกล้จะได้กลับไปทำงานกลับไปที่บ้านเนี่ะ要注意一点，那个啊，因为要当我们要回去的时候，还要做很多工作在家里。มันบางทีก็อาจจะมีความคิดนะเรื่องการวางแผนงานในอนาคตหรือว่าสิ่งที่ต้องทำเมื่อเราต้องกลับไป 能有些想法或者什么计划，就是在工工作上面，或者你要做回去了要做什么事情。หรือบางทีเราก็คิดกังวลนะว่าต้องกลับไปเจอสภาพคล้ายๆเดิมนะเราจะต้องเป็นทุกข์แบบเดิมหรือเปล่า有可能我们会有担心 啊，回去了还是在好像以前的状况、以前的情况一样，是不是以前的苦那样？อันนี้เรียกว่าใจเราไปไปอนาคตนะใจมันไปอนาคต这就叫心已经跑到将来的事情去了。แต่จริงถ้าจะพูดให้ถูกเรียกว่าเราเอาเอาอนาคตมาเป็นปัจจุบัน 其实应该说，我们把将来的事情啊、成为当下。เอาเรื่องของอนาคตมาอยู่ที่ปัจจุบันิเออปป่่่าาาจ้หยคืสงฟังใจเสียใจ现在的。แต่มันไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องอนาคตมันจะเกิดอย่างไรเราก็ไม่รู้ได้ แต่เรา ในตอนนี้นะ但是那个不是真实的，它其实它能发生的怎么状况，我们也不可以知道。但是我们已经已经就是把它想到现在，现在想的太多了。ความคิดบางอย่างก็ทำให้เรามีความสุขนะ有些念头也啊会让我们乐เช่นกลับไป จะไปหาอะไรกินให้อร่อยอร่อยอาหารไม่ถูกปาก比如说我回去了要找什么好吃的东西吃啊因为这里泰国菜不太熟不太熟กลับไปจะไปนอนให้มันอิ่มเลยตื่นเช้าเกินไป或者我回去的时候我一定要好就是好好的睡因为这里睡不够起床太早了 มีไหมบางทีความคิดมันก็อยากจะทำนะไม่有这样的想要的念头อันนี้ความคิดบางอย่างก็ทำให้เราเป็นสุขความคิดบางอย่างก็ทำให้เราเป็นทุกข์ก็มี有些念头是就是会让我们乐但是也有些念头也让我们苦嗯โอ้ต้องกลับไปทำงานอีกแล้ว ต้องกลับไปเจอ เมืองที่วุ่นวายอีกแล้ว说要想我们还要回去上班还要回去在那个很乱的城市住แต่บางทีเราอาจจะไม่ได้กลับไปก็ได้นะอาจจะตายที่นี่ก็ได้นะ但是事实上你也可能没就是有机会就是你也可能没有机会回去 可能在这里死了，死在这里。มันมีพาติกนะนะทางทิเบตขาบอกว่า เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือว่าชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน有西藏的啊呃是是就是一句话说我们不能知道明天或者下个 下个杯子哪一个是先来的？嗯嗯，对吗？嗯，คือเราไม่รู้นะ สมมติว่าถ้าเราตายในวันนี้นะชาติหน้าเพราะเรายังไม่หมดกิเลสนะมันก็อาจจะเกิดเป็น นั่นเป็นนี่นะก่อน ก่อนที่จะมีวันพรุ่งนี้ในโลกนี้我们不能知道我们因为今天也也有机会是我们会死的 所以如果我们今天死的话，明天就不到了。但是我们还有烦恼习气，所以他已经在再来出生。ดังนั้นเนาะวันนี้นะตัวเราอยู่ที่นี่นะเวลาใจเราหนีไปนะอนาคตนะให้เราเรียกเขากลับมา所以呢今天我们身体还是在这里当我们心跑到将来的事情哦请叫他回来 กลับมาเรียกกลับมาไงก็คือเนี่ยนะกลับมามีสตินะกลับมารู้สึกตัวนะ มันจะทำให้จิตเรากลับมา怎么叫他回来呢？就是回来觉知啊，觉知当下，那就是心会回来了。แล้วก็ไม่ต้องโกรธเขาถ้าเขาจะไปอีกนะก็เรื่องของเขาหน้าที่เราก็เหมือนเรียกเขากลับมาใหม่นะ不要生他的气哈，就是心经常跑出去啊， 他在跑了我们只是在叫他回来จิตเขานะขณะที่ฝึกอ่ะมันก็เหมือนเด็กนะเด็กบางทีเขาไปเล่นอ่ะเราก็ดึงเขากลับมาเดี๋ยวเขาก็ไปอีกละเราก็เดินเขากลับมาใหม่心呢好像一个小孩啊他他经常出去玩我们只是叫他回来他再去我们也再叫他回来ถ้าเราคิดว่า ดึงเด็กกลับมาบอกเด็กครั้งเดียว ให้เด็กมันเข้าใจเลย เนี่ย ไม่รู้คนที่ไม่เข้าใจคือเด็กหรือว่าคุณหรือผู้ใหญ่如果我以为我我应该只是就叫叫小孩叫一次，他应该一定要要回来，那你不懂的人是那个小孩或者是你呀、不懂事的。ใครที่ไม่เข้าใจ是谁不懂呢？ นะผู้ใหญ่ไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กนะ ก็เลยคิดจะไปบังคับว่ามันต้องเป็นอย่างที่เราบอกนะใช่ไมก็大人啊没有理没有理解小孩的自然เราเองก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตนะ ที่เราห้ามไม่ได้เนะี่ย เราก็จะคิดไปห้ามมันไปควบคุมมัน我们也一样如果我们不理解其实心它不能控制不能啊阻阻止所以如果我们不理解我们就想阻止它控制它ถ้าเรายิ่งไปห้ามไปควบคุมมันจะอึดอัดมันจะแน่นมันจะทุกข์นะ当我们想控制它那就会变苦很紧的放松放 ต่เราก็ทำแค่เพียงแค่พอมันหลงไปนะเราก็กลับมาหลงไปกลับมา我们要做的只是他迷了，我们再回来知道他迷了，要回来知道。ให้วางใจแบบอะไรนะแบบสนุกสนุกนะเหมือนเมื่อวานเราบอกชาเลนเจอร์เหมือนท้าทายเป็นงานที่ท้าทายเป็นงานที่มันก็สนุกแบบแบบจิตใจเป่ามันจะซิงคือขอสร้าง 做一个有兴趣的事情。有兴有兴趣的挑战，有意思的挑战。เราเป็นมองเราเป็นมองเป็นงานที่มันอ้ามันก็สนุกดีนะในการกลับมาเรียกเขากลับมานะ好像我们看他是他一个有意思的事情哦，有兴趣的，只是要回来回来。นี่แหละนะเพราะว่า ที่จริงความทุกข์ความกังวลในอนาคตนะมันจะมันไม่มีจริงนะ其实在将来的事情或者在将来的苦、将来的担心，它其实它没有存在。หรือที่เราคิดแล้วมันเป็นสุข มันก็ไม่ใช่สุขในอนาคตนะมันเป็นความสุขที่ตอนนี้นะ

升起了现在的快乐。เราคิดแบบต้องไปเจอคนนี้ที่เราไม่ชอบหน้าเนี่ย มันทุกตอนนี้มันยังไม่เจอมันก็ทุกข์อ่ะ或ม你想到要回去见那一个你很不喜欢的人那那个苦就是现在的苦了อันเนี้ยคืออดีตก็เหมือนกันนะอดีตที่มันผ่านไปแล้ว ก็คล้ายๆกัน过去的事情也是一样嗯 ือมันผ่านไปแล้ว มันจะสุขหรือทุกข์นะมันก็ผ่านไปแล้ว แต่มันจะสุขหรือทุกข์ใหม่ ก็คือการที่เรากลับมาคิดใหม่นะ啊，过去的事情，它会让我们苦或者乐，其实已经过去了。但是当你再想啊，再回头想的话，那那个苦和乐就再升起。มันคล้ายๆกับหนังนะหนังอ่ะเขาเขาสร้างมาแล้วนะ เราเปิดรู้เมื่อไหร่เนี่ยเราถึงไปอินกับอารมณ์นั้น好像电影啊，我们如果看的时候，我们就跟着他跑了，就是他已经做好了那个电影，但是我们再看每一次看，那就会升起情绪。ใช่ไหมถึงว่าหนังนี่เขาไปฝากไว้อินเทอร์เน็ต เราไปเปิดดูปุ๊บนะเราก็เห็นเห็นภาพเห็นเสียง比如说在啊 上网上很多电影啊，当我们打开看它，那就能看到图片和声音。ความคิดแล้วก็สมองของคนเรานะก็เหมือนเหมือนอินเทอร์เน็ตนะเราเก็บไว้นะเก็บอารมณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆ ไว้ในใจ我们的头脑好像上网好像上网一样就是 我们积累保持那个所有的情绪ไม่ต้องอาศัยสัญญาณ 4G สัญญาณอะไรมันคิดได้เองของมันนะ不要用什么信号信号对四 G 信号或者什么三对三 G 四 G 的信号就是我们的电脑哈不要用信号它一直可以想起来嗯

ในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดี มันไม่ได้มีอยู่จริง可以说哦，其实过去的事情、将来的事情啊、以前的乐的苦，其实是不没有存在。มันมีแต่เกิดขึ้นตอนนี้แต่ทุขหรือทุกข์ก็มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้其实只是在当下升起的状况，不只是乐或者苦。 เกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะจิตมันไปคิดนะ那怎它怎么升起呢是因为你心跑去想ถ้าเรารู้ทันจิต ที่มันไปคิดนะ มันก็จะกลับมาเป็นปกตินะมันก็ไม่ไป当我们能看到心跑去想那心会回来就当平常心ดังนั้นเนี่ย ที่จริงเครื่องมือเป็นเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเราสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกเวลาในทุกที่นะ这个呢是最重要的工具，你可以就是在在哪里，在什么地方，在什么时候都可以用。เ那า没ะมีชีวิตอีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้หรอก แต่เราก็สามารถจะมีสติได้ในทุกขณะนะ我们不可以知道我们这这个 啊，这个一辈子，这个生命还有多长时间？但是我们可以每每时每刻的有决心。所以呢，将来的事情就是将来的，但是现在当下，我们要以最。 要做最好的在当下คนเราลืมลืมสิ่งที่สำคัญจริงๆ เนี่ยชีวิตจริงๆของเราคือมีแค่ตอนนี้ปัจจุบัน我们经常忘记其实我们的生活只有当下แต่ปัจจุบันนะคำว่าอยู่กับปัจจุบัน ก็ไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน但是活在 上学的意思也不是你粘在那个什么情绪当下的情绪在一起。เช่นบางคนเกิดอารมณ์เศร้าแล้วก็ไปอยู่ในอารมณ์เศร้าอันนี้ไม่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะ比如说有一个人很很有伤心的啊情绪啊然后他跟着那个伤心粘在一起就呃住跟着他住那这这这不叫 ใจต่าง在当下หรือว่าเมืตอเรานั่งปวดมากๆแล้วเราก็ไปอยู่ในร่างกายเอาใจไปอยู่กับร่างกายนั้นกายมันก็ปวดใจเราก็ทุกข์นะถ้าเราเอาไปอยู่แบบนั้นออเจตนี者当你用功的时候身体很痛然后就把那个心住在你身体痛里面那也不叫不叫住在当下แต่ถ้าจะเรียกให้ถูกเรียกว่าแค่รู้ แค่รู้ลงที่ปัจจุบัน ปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้มัน หัวใจ当下你应该说只只是你只是知道当下觉知当下เหมือนกายเกิดอะไรขึ้นอยู่แบบไหน เราก็เพียงแค่รู้รู้มันนะ比如说身体你是啊怎么样怎么状况，你只是知道它。หรืออารมณ์หรือความคิดมันเกิดขึ้นมาเราก็เพียงแค่รู้มัน。或者有念头有 去升起，我ตมัน道它。อาการได้ที่จริงนะ อดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปัจจุบันก็ดีนะ ก็ไม่ได้ติดทั้งสามการ其实呢过去的事情啊将来的事情还有当下啊我们没有就是三三段时间执着不执着พอเข้าใจไหม ที่จะตอบมาเออนะเนี่ยชีวิตจริง ๆ นะ มันเพียงแค่รู้ได้นะเพียงแค่ปัจจุบันเนี่ยนะ我们真正的生活只能在当下活着。嗯，ชีวิตมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกนะ我们生活没有没有什么更多的。嗯，ที่เราไม่พ้นอดีต เพราะว่าเราก็ยังไปยึดติด ไปคิดว่าเราเคยเป็น หรือว่าเคยสุขเคยทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้นะ我们还从从啊想到过去的事情，因为我们还执着，执着就是我成为呃我以前是什么，我当了什么。บางทีเราก็อยากจะเป็นแบบอดีต บางทีเราก็ไม่อยากจะเป็นไอ้ที่สุขสุขดีๆเราก็อยากจะเป็นอีกครั้งอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่อยากจะเป็นอยากจะลืมนะ 我们还是还是有欲望啊！如果过去的事情是好的，我们想成就是还是想当想当想成为以前的；或者如果你过去的事情不好，你就不想当以前的那样了。อนาคตที่เราวาดฝันคาดหวังวางแผนัก็คือเรา ื่อเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่าง อยากจะมีอยากจะได้อะไรสักอย่าง将来的事情也是当我们想，当我们有个计划，也是因为我们想成为什么，想得到什么。หรือเราวางแผนบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะได้ไม่ไม่ต้องเจอไม่ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง或者我们可能想个计划，为了为了避免避免什么，我们不要面对 รวมๆก็คือว่าคนเราก็อยากจะมีความสุขอ่แล้วก็ไม่อยากจะมีความทุกข์可以总结的说是啊我们我们想有快乐的生活不想苦ใช่ไหม对吗ก็ยังอยากแบบนั้นนะแม้ปฏิบัติธรรมก็ยังอยากนะ อยากจะมีความสุข อยากจะไม่ทุกข์นะช่่ 虽然我们来修行，也是那样的想，也是那有那样的想法，就是啊，想有快乐啊，不想苦。มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์นะ这个就是啊人人的自然。人生的自然。嗯。这就是人生。แต่มันก็กลายเป็นธรรมชาติ ด้านที่เป็นเรียกว่าสาเหตุ ทำให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นภพภูมิต่างๆ但是这个也是因为啊我们要再出生要在这个轮回的原因พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ย ความอยาก หรือความไม่อยาก ต่างๆ เนี่ยแหละคือเหตุของความทุกข์แล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดภพชาตินะ佛陀说 好，所有我们的欲望、想要、不想要，这是苦的原因。而且这个也是我们啊，在要再出生轮回的原因。แล้วเราจะมีชีวิตอยู่แบบไม่อยากอะจะมีชีวิตอยู่แบบเพื่ออะไรถ้า当我们啊要还要没有欲望的活着，那我们要为活了，为什么呢？ มันต้องการมันต้องการคำตอบไหมมันจะยาก่าอ้ามามีเนี่ยมีโยมคนหนึ่งก็ถามรู้สึกหลวงพ่อเทียนนะที่อ อาจารย์โคพิษนะเป็นก็เคยบวชกับหลวงพ่อเทียน แต่ตอนนี้ท่านก็ก็ลาสิกขาแต่ก็มีคนนับถือมาก有一位อี啊，ว以前跟หลวง他以อ跟龙破天 啊出家，他是龙破天的弟子，虽然还俗了，但是还有他自己还有很多弟子。ก็ท่านก็แก่พอสมควรนะก็ถามว่าอาจารย์มีความสุขกับชีวิตนะด้วยเรื่องอะไรนะ现在已经老了，然后有一个人问这位阿赞啊问啊你对 你的生活对什么事情有快乐呢？อาจารย์ตัวนี้ก็ตอบว่า ก็ ก็มีความสุขในการที่เพื่อมันไม่ได้มีความกระหายอยากจะเป็นอะไร ไม่ได้อยากจะบรรลุธรรมมีชีวิตที่แบบไม่ต้องการไม่ไม่ต้องการที่จะเป็นอะไรเลยนะ我的快乐就是我活我没有欲望的活着啊 什么都不想要，开悟也不想要，你不没有成为什么什么。ไม่ไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทคนอื่นนะนี่คือชีวิตที่อาจจะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของความสุขก็ได้นะ没有想伤害别人别的事情，这也是一个快乐的原因。แต่คนถามก็ยังถามต่อว่าเนี่ยเอ้า แล้วชีวิตที่บอกว่าเนี่ยมันไม่มีความอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรขอพู然后那个啊、呃，问问阿赞的人还还在问，如果我们生活就是活没有欲望的生活，那为什么要活着呢？อาจารย์ก็ตอบว่า ก็เป็นคำถามที่ตอบยากนะอาจารย์就回答啊 这个问题挺难回答的。แต่ก็ท่านก็พูดว่าแต่บางทีคำถามนี้มันอาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้然后他就说嗯其实这个问题也可能不要答案也可以เพราะว่าการต้องการคำตอบก็คือการดิ้นรนอย่างหนึ่งของจิตใจ因为想要答案的 因为想要答案的的话，也是一个心挣扎的状况。ท่านก็พูดต่อนะคือบางทีถ้าจิตเราไม่รู้สึกตัวนะจิตเราก็ดิ้นรน然后他就说，当我们心没有觉性、不知道的话，那心会挣扎的。แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวมันก็หยุดดิ้นรน当我们 有觉知，那他会那个挣扎会停止。呃，没当兵的党，没当那个富人呢，啊，一晚那就不要挣扎的听法开始开始了吧，就这样停止。